Awit, Kabanata, Siyam na putwalo. Kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad, tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahayag. Magkaingay na may galak lahat ng nasa daigdig Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, kayong lahat ay umawit. At si Yahweh ay purihin sa ating mga tugtugin. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Magingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang buong mundo at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong karagatan. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Si Yahweh ay dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid.